Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rabdala min wasalatu wasalam ala rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd Nastavljamo komentar umdata lahkama po knjizi Tesiru Allah od Abdullaha Besama, Al Besam. Došli smo do poglavlja Babu, Vujubil tu'menineti fi ruku i suđud. Znači, poglavlje o obavezi smirenosti na ruku i na seđdi. Pa je tu spomenu <clears throat> tu je naveo jedan hadis, a to je u stvari onaj poznati hadis, eh, hadis El Musi fi salatihi hadis osobe koja je pogrešno klanjala namaz to je jedan hadisa jedan od jako bitnih hadisa osnovni hadisa koji bi trebao poznavati svaki musliman vezano za namaz jer se na njeg vraćaju mnoga pitanja mnoge mesele kao što imamo neke druge hadise recimo hadis od Omera radijallahu anhu o stepenima islama, islama, imana, ihsana, hadis Džibrila takozvani, u, u oblasti tih osnovnih hadisa o, o vjeri. Pa hadis vezan za klanjanje, način klanjanja u namazu, to onaj poznat hadis koji bilježi Buhari o svom sahihu. Klanjajte kao što ste vidjeli mene da klanjam. I tako znači imamo hadisa uz raznih oblasti koji predstavljaju osnovne hadise u toj, o, to, u toj tematici. Pa tako je ovdje ovaj hadis, uh, hadis uh, eh, El Musifi Salatihi, osoba koja je pogrešno klanjala svoj namaz, koja je griješila, uh, on je jako bitan i, i treba ga znati. Otprilike znat ga makar prepričati o čemu se radi i na, na, šta, na čemu se izrađene mesele vezana za njega. A ne bih urejrete, znači dođe po, po redu uh, eh, hadith eh, thalith wa tis'un, 93. hadith. A ne bih urejrete radi Allah anhu, an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dehal al mešđid. Ode Buhreir radi Allah anhu se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ušao u mešđid, fe dehal ređulun fe salla, pa je uh, ušao čovjek, neki čovjek i klanjao. Thumme džaje fe sallam ale nebi. Zatim je došao i poselamio vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam fa qala irji fa salli fe innaka lam tusalli salli pa mu je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam vrati se pa klanjaj jer ti nisi klanjao a on je klanjao naravno znači tražio je da ponovi namaz kaže fa ređa fa salla kama salla kaže pa se ta osoba vratila i klanjala kao što klanjala i prije i prvi put Thume džae, feselim ala nebi sallallahu alaihi wa sallam. Zatim je ponovo došao i, i poselamio vjerovisnika sallallahu alaihi wa sallam. Fa kale irđa fesalli fe inneke lem tu salli. Pa mu je rekao vjerovisnika sallallahu alaihi wa sallam, istu stvar, znači vrace e, pa klanjaj, jer ti nisi klanjao. I tako kad je thelatan, tako tri puta ga je vratio. Fa kale, وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِ Pa je došao ponovo taj čovjek, znači četvrti put, i rekao tako, tako mi ono koji ti je poslao sa istinom. Ma ohsinu gajrehu fa'allimni, ja ne znam drugačije da klanja, pa pouči me, nauči me. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam faqale idha qumta ila salah kada hoćeš da klanjaš. Kumte znači kada ustaneš, stojiš. U stvari misli se ovdje kada hoćeš da klanjaš. Fekebir. Znači kada hoćeš da klanjaš, ono budeš u stojećem položaju. Fekebir. Izgovori Allahu akvar. Thumma qara ma te jesera ma'ke al Qur'an. Zatim uči ono što ti je lahko od Kur'ana. Thumma rka' hatta tatmeina rakija. Zatim idi na ruku dok se ne smiriš na ruku thum marfa hatta ta'tadila qa'ima zatim se vrati sa rukua dok se ne znači ne ispraviš ne ispraviš u stojećem položaju thum masjud hatta tatmaina sajida zatim kaže idi na seždu dok se ne smiriš na seždi thumma rfa hatta tatmeina džalisa. Zatim se vrati, znači sa prve sežde, dok se ne smiriš sjedeći između dvije sežde. Uafra dhalike fesalatike kulliha. I tako radi u, svo, u čitavom svom namazu. I to je kraj hadisa. <clears throat> ovaj hadis ima svoje ima svoje dodatke e, drugim rivajetima, on i, e, eh, e, eh, Ibn Hajar Laskalani u knjizi Bologu Madaram je naveo dodatke, e, dodatke koje su došli u drugim rivajetima, a koji bitno utječu na razilaženje učenjaka oko poimanja određenih mesela spomenuti u hadisu. Znači, ovo je taj hadis, veliki bitni hadis, koji se naziva El Musifa Salati, onaj koji je pogrešno, pogrešno obavljao namaz. E, što je zanimljivo ovaj hadis, što je bitan ovo ovaj hadis? Hadis govori u stvari o tome šta je obaveza, šta je vađib da se radi u namazu, odnosno vi ćemo poslije da sad nije vađib, nego šta su ruknovi namaza. To jest da ono što nije spomenuto u hadisu, da i u stvari nije od vađiba, u tome je point. I to razilaženje. Da li ono što nije spomenuto u hadisu, da li to spada u vađib ili ruknovi ili ne spada, oko toga je znači, nastalo veliko razilaženje učenjacima, jer je ovaj hadis osnova. Što je osnova? Pa zato što dolazi osoba koja ne zna da klanja gre, pogriješila u namazu, se postavlja pitanje čemu je ona stvar pogriješila. I onda je poslanik sam poučava i spominje prilikom poučavanja to što bi trebala osoba da zna, šta, šta treba, kako na koji način da klanja. Ako ga na, na tom mjestu uči što treba, kako da treba da klanja, što znači da je to, to su osnovne stvari, bez toga ne može biti namaz. I zbog toga je taj hadis na, a, a, tako bitan i na tom stepenu. <clears throat> razumijeli smo ovdje znači, e, tekst Hadisa to, znači, da je riječ o tome da je znači, poslanik sada bio u mešćidu pa je ušao čovjek nakon njega. A, ime toga ashaba koji je ušao došlo u drugim vjerovatima, posljedno da bilo ime Hadlad ibn Rafija. I uh, Allah za najbolje uh, e, biće da je njegov problem bio znači da njegove riječi da njegove riječi koji e, pardon, da njegove radnje, dijela koje je radio na mazu nisu bili potpuni. Znači ono što je radio nije bilo potpuno. I vidjet ćemo poslije e, kako učinjaci tumači. Šta je bio problem u namazu? E, poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači ne spominje se da mu je rekao ovaj ovde spominje pa se ovde se spominje učenje ono što je Allah šan Kur'ana to je to je jedino spomenuto od učenja ono su ostalo bile radnje Znači, u namazu imamo, e, znači, imamo riječi koje se izgovaraju, ono što se uči, imamo radnje. I na njih se vraća to šta, je, šta su ruknovi, šta su vađibi namaza i tako dalje. E, I zanimljiva je podela, jako zanimljiva ovdje kada analiziramo mezebe, četiri mezeba. E, četiri mezeba, tri mezeba su, znači tri mezeba mimo Hanabila tretiraju da se namaz uglavnom dijeli na, na ruknove vađibe i na sunete. Znači, ruknove koje stvarate trije vađibima je sunete. Dok Hanabile ubacuju, imamo ovaj, ruknove, sunete i vađibe. Kod Hanabila imamo puno vađiba. Šest, sedam, svodno razilaženje unutar mezeba. Kod ovih ostalih mezeba nema vađiba. Imaju suneti u namazu, imaju ruknovi namaza. Otkud to došlo? Pa zbog ovog hadisa, zbog razumijevanja ovih šerijskih tekstova. I zato kada govori, recimo, ka, i, i to se vraća na meselu uh, uh, suđudi sehva. Znači, e, kada kažemo da se, da se čini sehvi sežda zbog toga što je neko izostaje vađib, kako će izostaje vađiba vam, ova tri mezima ne uošte vađibu namaze. Ne tri uošte vađiba. Kod ima vađiba, ima suneti ruknovi. Vraćamo se na to. <clears throat> Govorit ćemo o tome, doći na tokovi hadisa. Uglavnom, Znači ono što se desilo ovdje u hadisu, a to je znači da je osoba nakon što je klanjala taj ashab Halad ibn Rafi radijallahu anhu koji je ušao i klanjao pa poslamio poslanika sallallahu alejhi pa ga on tri puta vraća i kaže njemu vrace klanja je ti nisi klanjao. Što znači nisi klanjao? Znači niti ispravan namaz u što batil. Ne bi ga vratio da je bilo nešto da je bilo nešto od suneta i to slično. I tako ga tri puta vraća. Da bi na kraju čovjek došao u stanje Znači, e, da ima potrebu da, kaže, ja ne znam drugačije, da, hajde sad me nauči mi. To zbog čega me vraćaš, nauči me kako treba klanjati. <clears throat> ovaj hadis ima, znači, iz više, sa više strane jako zanimljivih mesela. Znači, iz suli fiqa i čak ima to džehl. Zamislite ovu osobu, klanjala je prije namaz. I klanjala ovako kako klanja. Što znači, te namaze koje je prije klanjala, znači, neispravna namaz, je li tako? Nije došlo u hadisu da rekao poslanik sa sanem, znači one namaze prije što sklanjuju, sve to naklanjaju. Šta to znači? Da osoba kada klanja neispravno, godinama, dugo klanja namaz, sa ovim hadisom dokazuju to. I prođe vremena i tek sad nauči da je nešto, da nešto nije ispravno uopšte, da nije skontalo uopšte kako treba, pogrešno naučio. I tek sad skonta da u stvari treba uratiti, u ono stvari nešto što rukna namaza. Da sad treba naklanjati on sve, sve batili bi namaze otprije bilo? Ili nisu iz, sa ovim hadisom dokazuju, skupina čaka kažu da, da, da mu ono prijetno što bilo zasnovo na džehlu, da mu je ispravno. Nije znao drugačije, nije znao bolji. Da je znao, a to radi, bilo bi bat. Uglavnom, znači, e, zato govorim zbog značaja ovog hadisa, što se on vraća na, na mnoga pitanja. Na mnoga pitanja, čak i iz usul fiqa. Inače, usulu fiqa koji obrađuje metodologiju razumijevanja šarijeskih uh, e, dokaza. Znači, kako razumite određeni dokaz? Ovaj hadis ima težinu s koje strane? Znači, da li je nešto što je spomenuto u jednom hadisu iz određenog događa, da li je, da to, da li on sadrži sve što je potrebno za to pitanje, da to me sve u slučaju namaz, i što je došlo u drugim tekstovima, se ne dopunjuje ili se nadopunjuje, oko toga nastalo veliko razvijenje, baš zbog ovog hadisa. Što je duga tema, malo komplikovana. Znači, <clears throat> Pa mu je ovdje pojasnio poslanik sallallahu alaihi sallam, znači one stvari koje je spomenuo, od početnog tekbira, od učenja ono što je lošno Kur'ana, u rivajetu je došlo da, da, da uči fatihu, <clears throat> što je došlo u rivajetu kod, kod Ebu Dauda, u rivajetu kod Ebu Dauda je došlo ثم makra bi umil Kur'ani wa bima ša Allah. Zatim uči, kaže, bi umil Kur'an, znači uči fatihu. I ono što Allah hoće. <clears throat> Znači, e, pa mu je rekao da se smiri znači, e, na ruku, e, da se ispravi kada se vraća sa, ruku, sa, sa rukua, da se smiri na kad se, da se smiri kada se vrati sa seždi i da, znači, da to ponavlja, da to ponavlja svim ostalim, u, u, u ostatku namaza, čemu ostatka namaza? U ostalim rekatima, mimo čega početni tekbir, samo kažeš na prvom rekatu. Dobro. E sad, ovaj hadis, znači on nam otvara neko, nekoliko mesela. Znači ima ovdje nekoliko pitanja veza najmanje 3-4 mesele, ove veće mesele ko koji postoji razilašenja. Pa da, pa da ih obradimo. Prva mesela je ta <clears throat> da li je namaz ispravan da se uči bilo šta od Kur'ana na Kijam ili mora Fatiha da se uči prvo poznato mišljenje na čemu su Hanefije da je namaz valjan osobi koja klanja i na kijamu uči bilo šta od Korana. Čak i onom koji zna proći Fatihu. Bilo šta proći od Korana. Samo se različno ta merzava nefijsko koliko? Da li mora tri kratka ajeta, jedan dugi ili više? Šta je njima dokaz? Dokaze kaže ovaj hadis što kaže u hadisu došlo kaže nakon što donese ovaj nakon što donese ovaj tekbir fekbir kaže thumma qra ma yasara ma'aka min al-Qur'an ali smo tefku nali kaže zatim uči ono što ti je lako od Kur'ana a kaže imam kur'anski ajet u suri muzammil faqra ma yasara min al-Qur'an učite ono što vam je lako od Kur'ana Kada taj ajet i ovaj ajet dobro se govori se u kontekstu u, e, u kontekstu e, klanja kiamu Leila. Taj ajet i ovaj hadis kaže govori o tome da, znači da je do, to je dovoljno da se, za namaz, znači nije nije nije šart valjanosti namaza Fatiha, to s time dokazuju Hanefi. Džumhur učenjaka, druga skupina učenjaka kažu, znači mimo Hanefija, ostala tri mezeba, kažu da ne, da namaz nije ispravan bez Fatihije onda se razila kod toga koliko, da li jedne fatihe na prvom rekatu ili je obaveza učiti fatihe na svim rekatima. A onda se nakon toga razilazi oko toga, ako se klanja osoba sama, ako klanja kao imam, ili ako klanja kao muktedija, tri rašta stanja. U tri, ta tri rašta stanja ima razilaženje uh, oko toga, govorim za ova, tri, za ova tri mezova koji kažu da nema namaza bez fatihe. Šta je njima Šta je njima dokaz? šta je dokaz džumhur učenjaka tri ostala mezeba da nema namaza bez fatihe to je onaj poznati hadis također mu tefekun alihi u kojem kaže poslani sani la salate li men lem jakra bi fatiha til kitab nema namaza onome ko ne uči fatihu kitaba kaže ovdje u hadisu je došlo la salate, la salate znači, znači negira se valjanost namaza <clears throat> kao da ne postoji namaz ako se nauči fatiha negira se znači njegova valjanost. Sihat. Kažu Hanefije nije tako, njima odgovaraju. Što? Kaže, ne mora znači da je valjanost. Negira se, šta kaže, potpunost namaza. Dovoljno je da prouči nešto u Korana, a propisano i bolje i vađib. Kod Hanefije je vađib, svi Hanefije dijeli, ovaj, vi znate propisane, da li na farz, na vađib, I znači da imaju, da imaju taj ubacili su e, tu podjelu. Znači dijeli, e, pravi razgled među farza i vađiba. Farz je veća naredba, jača naredba, osnov, neke osnovne stvari vjeri, dok su vađibi blaž, na blažen stepenu. Pa tako i ovdje, znači u namazu. Kod njih je vađib, uči fatihu, e, znači, ali ako je ne prouči, ispravan je namaz. Znači nije rukno a Hanefije kažu, tako imamo i drugim hadisma, da je došlo da nešto se kaže da nema toga ibadeta e, osim sa time, a tretiramo ga da je ispravno to. Poput čega? La salate bi hadarati tam. Nema namaza u prisustvu hrani. Lohuva judafju ahbetan. Niti namaza ako imaš dvije, dvije fiziološke potrebe. A onda u tumačenju tog hadisa ne kaže se nema da nije ispravo namaz ako čovjek stavlja na hrana i treba jesti i on gladan, a on u takvom stanju ode da klanja i ono ovaj ostalo mu želje da jede. Znači umanjenom skrušenost, prisutnost namazu. Većina neka tretira tu, znači da je tada da je, da je dozvoljeno klanjati, ali da je bolji, da nema smjeti da je dozvoljeno da se ostavi namaz klanjanje u džematu ako ima ako je u pitanju e, ovaj dvije fiziološke potrebe ili hrana. Što znači ne, ne negira se valjanost namaza. Ako bi osoba klanjala u takvom stanju, osoba klanja ima dvije fiziološke potrebe, u tom stanju klanja namaz i normalno bi biće umanjena skrušenost, namaz mu ispravan što znači ne negira se valjanost namaza. Uglavnom ovaj oko toga oni sad ovaj eh, se eh, stvari ode tumačenje toga. Da li kada nešto dođe u hadisu la salati i tako dalje, vjerovatno smo o toj temi već do sad pričali, da li to znači negacija valjanosti ili negacija potpunosti? <clears throat> Uh, uglavnom, ovaj, uh, oni koji dokazuju, znači njumuhu ručenjaka koji kažu da nema namaza bez učenja Fatihe, oni imaju i ovaj, uh, e, drugi argumente dokaze, oni kažu ovo što je došlo Kur'anskom ajetu, uh, vezano uh, fakro mata esermi na Kur'anu suri Muzammil, to je došlo, kaže, vezano za kijamu lil, na početku, znači kada obavljamo zemil. A uh, ovo što je došlo, kaže, ovdje u, u hadisu, uh, oni kažu da je, da je u stvari, da je to došlo u rivajtu mu tefeku na lihi, a uh, u drugim rivajatima došlo spomenuta Fatiha, da u stvari misli se tu na Fatihu. Da je pojašnjeno u stvari da ti ono što je ulašeno u Kur'ana došlo u hadisovom, u tefekon alihi drugom, da nema namaze bez Fatihe, da se tu u stvari misli na Fatihu. A onda ovaj, imamo znači, taj rivajat kod Ebu Dauda, malo prije spomenuo. spomenuli, Ebu Dauda, znači u rivajat kod Ebu Dauda je došlo, thum makra, načisti ovaj hadis, E, ovog e, Musifi Salatihi, znači ono koji je pogrešno klanjao namaz, ali došlo u tom rivajetu, umjesto Mata Jesera min al-Quran, došlo e, Thum makra bi umil Quran, wa bi maša Allah. Zatim uči bi umil Quran, znači uči Fatihu i ono što Allah hoće, Uh, kaže is, evo, uh, Ebu Daud kada je navio taj hadis prešutio ocen na njima Ebu Daud je rekao za svu, u svom sudnju za svaki hadis koji ga prešutim da ga komentarišem kod mene je taj hadis znači prihvatljiv hoće da, uh, ovdje autor navodi da je u stvari hoće da kaže da je, da je Budaoga ocjenio prihvatljivim, s tim da ima, jel, da ima govora oko, oko vrijedosnosti tog dodatka. Također Ibn Hibban navodi to u svome, u svome sahihu. <clears throat> Dobro. A onda, znači, imamo tu veliko razvijenje oko toga, stvari, oni koji kažu, treba učiti Fatiha, malo prije smo spomenuli, koliko Fatiha je šar da se, znači da bi, da bi se ispunio taj šart učenja fatihe u namazu, nema namaz bez fatihe, da koliko, znači da li treba na svakom rekatu da se uči fatihe ili ne treba. Pa imamo, znači, uh, džumhur učenjaka smatra da treba da se uči na svakom rekatu. Manja skupina kaže da je dovoljno na prvom rekatu da se prouči fatiha. Oni ko kaže da treba svakom rekatu, zato kao što je došlo u, u hadisu, thumma ثم افعل ذلك في صلاتك كلها zatim to ponavlja u, u, u ostatku namazu u, u, u, u ostalom namazu znači ostalim rekatima koje klanjaš međutim ovdje kažem ako ćeš dokazivati svojim hadisom u hadisu došlo nije spomenuta Fatiha nego došlo mata jeser min al-Qur'an tako da znači da je i to ovaj upitno s tim da imamo da, da kaže ibn ha, uh, ibn Hajar Hafiz ibn Hajar hadis od Abu Qatade u Buhari u kojem je došlo kana yaqra fatihata fi kulli rak'atin da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je da je učio fatihu na svakom rekatu a onda kaže imamo nepoznati hadis al lukemar e to muni usalli u kojoj bilježi Buhari sun sahih e, klanjat kao što se mene vidi da klanja kao sva dva hadisa spoje to znači da treba učiti fatihu na svakom rekatu Znači, to je prva mesela. Ne, e, nije nam sad cilj ovdje da absolviramo mesel, da kažem, aha, čeba, šta je sad ovo ispravno? O tom smo pričali drugom. Ti mislim, znate, već prvi des ovdje je održan u, u, u ovom održenju bio o, o tome, o učenju ovaj fatihe u namazu. Spomenuli smo i ovaj uvodni dio razileže učenjaka, da li je namaz ispravno fatihe ili, ili nije ispravno i tako dalje. Ovaj, Hanefije inače imaju i drugi argument, a drugi argument za hadijs koji bilježi muslimu svome sahihu, u kojem je došlo da onaj ko ne uči fatihu namazu feina salatahu hidađ a hidađ znači nakis, krnjav onaj ko ne prouči fatihu namazu njegov namaz je krnjav nakis krnjav, sad, sad se razili učenjaci oko tumačenja toga, ovi koji kažu da je, da je rukn fatiha da se uči namazu kada krnjav znači, znači ne valja namaz bez njega a nefi koji dokazuje da namaz ispravlja kaže nešto to krnjav ne, ne znači da je batil ako je krnjav znači fali faličan pa je malo. Trebuje proći Fatihu, važno je proći, ali ne znači da je batil. Jer da je ispravilo da je, da je, da je, da je namaz batil bez Fatihije, trebalo doći u hadisu, onaj ko ne prouči Fatihu namazu, fe ina salatehu batil, nego namaz je batil. Što pa? Zato što imamo drugim hadisima da je poslanik sam sam u nekim drugim situacijama za neku stvar rekao da je batil. Poput kojih hadisa? Sjećac jedan hadis za rečeno da je batil. Vezan za, za brak. Koja god žena sama sebe uda, nje namaz je, nje njen nikah je batil. I tako tri puta ponovlju hadis. Znači, ne može žena sama sebe udat bez velija. <clears throat> I ima i drugi hadis o kojem spominje. Znači, ima riječ batil spomenuta, Batil znači ništa. A ovdje nije spominuta, nego krnjavo. Krnjavo i batil nije isto. Krnjavo. U svakom slučaju, šta, šta mi je ovdje cilj? Znači, da, da, da malo mi ovaj svoj malo malo mozak otvorim, da kažem znači, da ima mesela kojima, znači ima razilaženje, ima jedna strana argumenta, ima druga strana argumenta. Ne da kažemo da je sad sve jedno, nije bitno. Jest bitno šta je ispravno. Ali mo, znači, mi kao uh, onaj ko traži širijesko znanje, mora pristupati objektivno, realno tome. A ne da nauči na, na jedan kalop i tom nagni stavu i to je kapak za njeg i kad nemoj, molim te mi samo nešto drugo spominja da ne bi me zbunio, pobunio. <clears throat> a onda se sam zbunio. Vi znate dobro, vi znate pro probleme braće koji su uzeli da je da moraju učiti za imamom, kad klanja za imamom, da uči fatihu. Kad imam uči na glas, da i on mora učiti za njim fatihu. Ono, on za sebe, ovaj za sebe. Kad, kad klanja za imamom, ovim nama, nošnim namazima, sabahu, akšamu, jaci, imam uči na glas, on klanja za njim i on hoće odba, fatihu obavezno prouči. Pa mu se desi, nekad ne prouči. Ja muke i belaja. Je li ispravan namaz, nije ispravan namaz, šta će očekati ponoviti, to će ovako, će nako. <clears throat> Zati sljedeća mesela, a to da li je tu menine, odnosno smirenost, koja spominjete ovdje u hadisu, da li je ona vađib ili je mustehab? Hanefije kažu da nije vađib. Otkada Hanefije da nije vađib, došlo u hadisu da je poslanik sa objasnio Znači, objasnio ovom koji je grešio namazu, vratio ga, zvotog je spomenuo, gdje treba bude smiren, na ruku treba biti smiren, na seždi i kad se vrati sa seždi da bude smiren. A kad se podigne sa rukua, treba da se ispravi. <clears throat> Džumhur učenjaka smatra da je vađib. Hanef Hanefi smatra da nije vađib. A imamo hadis Mutefeku na lihi od Bera ibn Aziba. Čini se da nam već prošao. Kaže, a, remaka salate, odnosno remaktu salate, e, salate e, nebi sallallahu alaihi wa sallam, kaže, analizirao sam, pratio sam namaz Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pa sam našao qiyamahu fer e, rekateo, pa sam našao da je njegov qiyam, stojanju namazu, qiyam, i uh, njegov rekat, kaže fi antidalehu ba'd ruku i smirenost nakon rukua znači boravak na ruku smirenost nakon rukua kaže sejdetu i njegov boravak na seždi i sjedenje između e, e, i sjedenje između dvije sejdje kaže e, kaže vajelsete u sjedenje kaže ma beinete slimo sirafi nakon predavanja selama i uh, uh, ovaj kaže karibe mine seva da je to slično bilo te, taj period kojem borao sjećate tog hadisa radili smo taj hadis pa smo ovaj imamo dva rivajata tamo u Buhari koji e, detaljnije pojašnjava da je razlika između kijama između rukua vraćanje sa rukua sećde između dvije sećde Došlo Buhari pojašnjeno, znači da nije Qiyam spomenuta. A imamo a, u, u rivajatu samo kod Buharije. A u rivajatu Mutefeku na Alehi je spomenuto i Qiyam isto vječ, po isto s time. Pa onda ko uzme taj hadis Mutefeku na Alehi uh, ovaj, i onda hoće da kaže da u stvari čovjek koliko uči na Qiyamu, recimo uči Bekaru na Qiyamu, pa kad ode na ruku treba provesti dva i po sata na ruku. Pa kad se digne sa rukua dva i po sata stojeći, nakon, ne znaš šta će učiti ta dva i po sata, ne znaš na ruku da uči dva i po sata. Pa kad odeš na seždu dva i po sata, poveze pa se Ako kažemo na ruku, ako si na kijamu prvo dva i po sata učići bekar. Ovi što sporije uči, po teđu vidu. I onda, ovaj, Znači, tako primijeniti hadis, svati hadis, to je, to, to, nema sumnje da je to greška, to nije ispravno, tako nije opisan hadis, posla, eh, namaz poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ali se može razumjeti po venskom značenju hadisom u tefakom nadi. Dok onaj uh, uh, rivajet Buhari detaljnije pojašnjava, ovdje svačamo na ovaj hadis Brajb naziva, a radili smo ga do sada, sam podsjeća nas. Znači, ispravni je ono da, da se tu ne misli na kijam. Kijam učiš, koliko je pojašnjeno da se uči od, od, od sura koji je učio poslanik, sallallahu alaihi sallam, i to smo spomenuli hadise, A u stvari ono, boravak na ruku, vraćanje sa rukua e, na seždi između dvije sežde, da tu treba, znači, taj boravak da bude prilike isti. To je bila praksa poslanika sam zelen. Znači, ako provede, ne znam, dvije, tri, četiri, pet minuta i spominjeno je da ove poznati što su u vjerodosljeni dove prenesene da je učio poslanik sa lan sedem, da, znači, da se zadrži na tim mjestima, da se zadrži duže vremena na tim mjestima, pogotovo na filu koklanja, a neko predvodi kao imam. Znači, to je sunetat. To je potvrđeno. I to potvrđuje ovaj hadis Bera ibn Aziba. I u stvari ovaj hadis potvrđuje to e, gdje je bliže ono čemu je džumur čenjaka, ne Hanefije, da je vađb. Da je smirenost u namazu vađb. <clears throat> Narodno termezeva nefijskog imamo i drugi stav koji kažu da je, da je, da je uh, e, smirenost u namazu, da je također vađb, a ne mu stehab. S tim da su onda oni razilaži kod toga koliko je taj vađ, koliko treba, koliko vremenski. Tako da nas ne čudi ovo što kada Hanefija, poprično ovaj, Hanefija kada nauči namaz i kada ga primjenju, oni jako, poprično brzo klanjaju. Teško ističe. <clears throat> Dobro. E, onda imamo sljedeću, sljedeću, e, sve je vizan za ova hada, sljedeća mesela, a to je, Da li ovaj hadis ukazuje da sve što je spomenuto u njemu, da su to vađibi namaza? Vađibi ili ruknovi? Zavisi kako se ko izražava. <clears throat> Ovo me govorio e, u svom komentaru u Subul Selam Saneani. Kaže on, kaže, znaje da ovaj hadis Djelil, velik, bitan vrijedan poštovanja. Tekerrere minel ulemaj istidlal bihi ala wujubi kulli ma zukira fi E, znači, ponavljaju učenjaci, e, dokazujući sa ovim hadisom, sve što je spomenuto u njemu od radnji i učenja da je to vađibu namazu. Kaže, u ademu wujubi kulli ma lem juzker e, fi I da nije vađi sve što nije spomenuto u ovom hadisu. To je jedno mišljenje. Što? Otkud im to dokazivanje? <clears throat> Jer, kaže, imamo riječ poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u kojem je došlo, kaže, len te salatu illa e, bima dhukira fihi. Da je poslanik sam sallam rekao, nije, neće biti potpun namaz, osim onoga, osim da se uh, upotpuni ono što je spomenuto u njemu. Što ukazuje, znači, da tu što je spomenuto, da mora osoba priliko kanja namaza da, da, da to uradi. Znači, da mora tu ispuniti tu namazu. Međutim, ovaj, znači, ovdje je sad stvar tumačenja kako se tumače ovaj hadis. Imamo drugo mišljenje učenjaka koji kaže u stvari da nije sve što je spomenuto u ovom hadisu vađi bilo rukn, nego da je, što je spomenuto i drugim hadisima, a ukazuje Znači, razila se u od njega spomenut to, da li je važiv ili rukun, spomenut to posle. Imamo ovdje jedan, jedan problem u hadisu, a to je, znači, što je to što je vraćao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovu osobu da ponovi namaz? Šta je razlog pa ga vraća? Šta je on griješio? Pa se prenosi u hadisu od Abu Dauda i Tirmizija i Nesaija, došao je dodatak jedan u hadisu, došlo je, kaže da je taj čovjek, Musi Salat, Musi Salati, da je pogrešio namazu, kaže, enahu ehafe salatehu. Kaže, oni u svom namazu napravio tahfif, učinio ga lagani, kratko, znači kraćeno ga klanio. Veoma lagano, kratko ga klanio. A to u stvari govori da je u stvari fal, znači brzo je klanjao. E, zbog toga je došlo u hadisu pojašeno, naglašeno ono gdje je pravio greške. A ne da se sve živo na broje što on pogriješio. I Ili što je potrebno. Znači ovdje, znači, e, kad kažemo da je hafe salatehu, znači kao da je, znači brzo je klanja kao da je kljucao ono. Na sežde išao kao što se kljuca, kao što ptica što došla zabrana da se tako klanja namaz. Znači nije se zadržavao. Znači riječ je bilo u tome da je znači brzo klanjao namaz. I zbog toga je došlo pojašnjenje ono gdje je napravio on grešku, a ne uopšte sve što ima da je to znači kad je, kad je njemu pojasnio poslanik sam sa njim kako da treba, znači vraća se na njih lično, a ne da uopćeno pojasni sve što treba da je to od valjanosti ispravnosti namaza. Što? Vidjet ćemo poslije da je to, da je to tumačenje ispravno, ovo tumačenje. Znači da nije sve što je spomenuto u hadisu, da je to vađib ruk namaza. Što? Zato što imamo drugi ruknova koji većina očinjaka da su ruknova nije spomenuti u hadisu. Otkud imamo da to? Naravno, smo drugi argumentata koji potpunjavaju ovaj hadis. Spomenut ćemo to poslije, inšalo. Tako da znači, da je, da je bliži, bliži taj stav. Da ono, da neke stvari koje nije spomenute u ovom hadisu, da ne mora znaći da nisu vađbe. Odnosno, što je došlo u drugim hadisima, kao kažu drugi učenjaci, pa se, ali ovdje imaju jak argument ovi koji kažu da je, da je da samo što je spomenuto u ovom hadisu, da je to od vađiva i ruknomaza. Šta im njima jak argument? Pa kaže, došla je osoba, prvo nije ispravljena ispravno, pa je poslanik samo vraćao. I onda došla ta osoba, ja ne znam, drugačije da mi nauči. I onda pojašnjava i poslanik samo kako se klanja ispravno namaz. Znači, tad je trebalo da mu se pojasni sve što, sve što, znači, sve što je potrebno da bio namaz ispravan. Znači da je, da je bilo potrebno da se pojasni, znači, e, znači minimum je rečeno toga što mora biti da bio namaz ispravan. Znači mimo toga što nije spomenuto, znači to nije, nije bilo potrebno. To je, to je jedno tumačenje. I s te strane znači ima smisla to, tako dokazivanje. Dok druga skupina učenjaka kažu ne mora znači tako. Što? Pa kaže, zato što mi gledamo, znači u osnovi prihvatamo, što došlo u ovom hadisu, sve što je spomenuto da je to odruknova ili vađiva namaza. To slažemo. S ovom razilaženjem od Mata, Jesera, Kur'an ili Fatiha ali ono što se bilo olakšano nešto iz Kur'ana ili Fatiha shodno razilaženju kako smo spomenuli. Ono ostalo što je spomenuto da je to da je to rukno namaz. Onda vidimo ovdje Rasul Hanefije kaže da nije uopšte smirivanje namaza, nije ruknova namaza. Znači vidiš kod Hanef kod Hanefija eh, koliko Hanefija ima ruknova namaz. Jel znate to koliko? Hanefija ima vrlo, vrlo malo ruknova namaz. Zrausko dostala tri mezeba. Ostala tri mezeba imaju 12 ruknova, 13, 14 ili 15. Zavisi kako unutar mezeba se razilazi. Dok Hanefija koliko ruknova imam? Šest ruknova, spominjali smo tu. Kod nje nije ruknu ovo što predaš selam. Kod nje je zadnji rukn da proučiš etehijatu. Proučiš etehijatu, znači ono, prije što počneš salavate da učiš. Da tad ustaniš, odeš, prošli je ta što namaz isprava. Hanefija tako. Znači minimum si ispravio. I zato se ovi drugi zezaju na njihov račun. Čak jedan učenjak i dobro opleo Hanefije kaže po vama čovjek prouči tehijatu, nakon tehijatu pusti vjetar i ispravu namaz, kaže. Pa tako ispati kod nafija. Znači, u tehijatu, kada proučiš tehijatu i, i poslije toga pustiš vjetar, namaz si ispravo. Tako je kod njih. On je tako njima naveo te mnoge stvari ovako da, ovaj, da, da hoće da kaže kako stvari ta, ta njihovo tom tomačenje tome nije baš nije u redu. <clears throat> Dobro. Ova drugo mišljenje koji kažu nije što sve spomenuti u hadisu da je rukn ili važib, oni kažu ono što je došlo u drugim hadisima. Uh, tekst hadisa ukazuje da je to, da je to rukn ili važib, kaže mi upoređujemo s ovim hadisom. Znači upoređujemo s ovim hadisom i dodajemo ovom hadisu. Znači imamo mesela oko koje su učenjaci razilaze da li je to drugo, mimo ovo što je spomenuti u hadisu, da li je to važib ili nije važib u namazu. Je tako? Po čega? Po prvo tešehuda. Za prvi tešehud ima veliko razilaže, Da li je vađib ili nije vađib, je tako? Prvi tešehud. Pa skupina kaže da je vađib, druga skupina kaže da nije vađib. A malo prije se spomenulo da imam tri mezeba koje uopšte nema kod njih vađiba. Znači imaš sunet i rupnove namaza. To je dodatno komplikuje. <clears throat> I zato ćemo vidjeti ovi učenjaci koji kažu ovdje, ovo što je došlo u, u hadisu, Musisala, mi ovdje sad govorimo o vađibu, stvarno mislim na ruknove. Sve što ovdje spomenuti da su to ruknovi namaze. Spomenut to. Eh, o, znači ovd, sad ovdje se cijelo vrijeme govorimo o kojoj meseli uh, eh, ovog hadisa, da je on zanimljiv s te strane, na njemu, na njemu osoba trenira malo svoj fik kako razumjet argumentiranje dokazivanje za određenje hadisa. Tako da neko ne misli od nas da kad, kad neki hadis ima, ovaj, ima kaže, ajet ima hadis, kaže, ma jasno ko dan, ja tu, naš, kaže, ima had, ajet, hadis, ideš dalje. Ma šta ti je jasno, Da Dem pokazi kako ti razumiješ tog hadisa, lajte da ukazuje na taj propis. To je znači zadnji, znači najviša faza razumijevanja vjere kad dođeš na taj stepen, kad možeš razumjeti iz ajeta ili hadisa da ukazuje na taj taj propis. I tu u stvari nastaje razilaženje među njacima. Znači, kako razumjeti, izvući propis iz određenog šarijaskog teksta i da ukazuje na, taj, taj, na, na tu, tu stvar koju mi govorimo. Evo, razumemo iz Akide, što smo govorili malo prije. I znate onaj poznati hadis mu tefekon, ali ila to šedur rihalu ila, ila e, felate mesađit. Ne putuje se ne putuje se osim prema tri mešćida. Tako tek sadisa, doslovno. Ne putuje se znači, radi, osim radi tri mešćida. Pa spomenite te tri pondata mešćida. U, u Meki, u, u Medini i u mešćidu Aksa. Šta ne putuje se? E sad tu taj takdir što fali. Zbog čega se ne putuje? I šta je ciljno time? Da li ima veze samo sa mešćidom ili bilo kojim mešćidom? Ima veze s kaborom, nema veze s kaborom. Znači, ja, ja, kako, kako razumiješ iz tog hadisa? I kad kaže ne, pit, ne, ne putuje se, zbog čega ne putuje se? Radi smatanja tih, stva, tih mjesta svetim gdje imaš veću nagradu ili ne putuješ nako? Znači, sad razumijevanje tog hadisa, znači, ako nama izgleda hadis, ja sam hadis, ima argument, dokaz, jasno, ma šta ti jasno? Da mi pokažeš kako ti jasno. jasno. Znači, te stvari se uče, ovako izučavaju se, uče pojedinačno, posebno da čovjek razumio, da bi, razmi, raz, znači, da bi trenirao svoj mozak na razumijevanje, tiše, da bi stvar razumio zašto zašto će nas neka raziđu. To ne kažemo rašta hoćeš ono, rašta solema, se solema i rašta hoćeš i ima širine, rahmeti ovog umeta, jel tako? U čemu je rahmet ovog umeta? U razilaženju u lemi, tako to je da govore neki učenjaka. To nije hadis. Jest ako se ispravno razumije to razilaženje. Ako se uzma razilaženje kao argument da možeš raditi šta hoćeš, to je batil. Jer to je slijedjenje strasti. Negde su učinjaci različiti na dva, tri, četiri mišljenja, ti pogledaš, a, mašala, finu, kaj volim ovo, kažem, sve mišljenje objasni, pa onda je zabereš što njem štima. A mišljenja tamo, jedni kažu haram, drugi kažu vađib. Kontradiktorno. Znači, moguće, razviju se tako, razviju shvatanje. Po, u meseli toj. I onda on kaže, maš fino, maš, no, sad mi odgovara vađi, sutra ćemo odgovarati haram i tako šeitaš se, domiš. To je smijanje, to je smirja s vjerom, znači, nemaš se tako to e, Tu, Međutim, da ti izučavaš to, da skontaš kako je došlo do toga, e, to je ono što tebe čini i da poveća tvoj fik u vjeri, tvoje razumijevanje vjeri i tako dalje. Dobro, da se vratimo onda dalje, još mesela sljedića koja, e, iz ovog hadisa, a to je, iz ovog hadisa se uzima to šta su, šta su ruknovi namaza. Koji ruknovi? Znači, oni ruknovi bez kojih namaz nije ispravan. Svejedno, znači, izostavio ih iz džehla ili sehven zaborava. Kako? Zamislite, osoba klanja namaz i na, na prvom ili drugom rekatu učini jednu seždu, drugu nije učinio seždu. Znači, umjesto dvije sežde učini jednu seždu. I završi namaz I sjeti se da je jedno sedmično, sto posto zna da je jedno sedmično radio samo. Je li mi ispravo namaz, je treba ponoviti namaz? Je treba ponoviti namaz ili ne treba? Ne treba, je li? Ili treba? Što? Pa zato što zna, znači to je to je jasna stvar ko dan. Znači da osoba mora imati dvije seže u rade. E, dvije seže su ruknovi namaza, obe seže, jedna i druga seža su ruknovi namaza. Svejedno zaboravio ili kad kažemo džahli, može biti to tome džahil? Znate ko može biti džahil? Znači, da uopšte nakaradno naučio iz početka. Kažem, to je džahil. Ko što ovaj došao u klanju ovako, ne znam drugačije. Ali kažem, čovjek nama klanja i da on ne zna da treba dvije sežde u rat, naučio namaz, tako dalje, i smatra da učio ni jednu ili dvije, sve jedno, dvije bolje, jedna, jedna je u redu, idemo dalje. Znači, to smirja, to ne, ne prihvatljivo čovjeka. I kad ga neko pita, završio namaz, kada ja, ja jednu sežde u radi, ali nisprava namaz. Šta je tu fetva? Šta je tu propis toga? Vatil, ponovno, ponovno namaz gotovo. A, ili jedino ako se on toku namaza sjeti, da je na tom rekatu zaboravio jednu seždu, pa doda taj e, rekat retira da je ništavan, kao da ga nije klanio, pa doda još jedan rekat toku namaza, pa učini sehvi seždu nakon predaj selama. Dobro, da se vratimo ovdje. Šta š, a, znači, iz ovog hadisa se zaključuje šta su i ruknovi namaza. U hadisu je spomenuto sljedeći. Sjećate hadisa, što smo napisali. Tekbirot ili hram, kaže, poslanic jedan kaže, fekebir znači tekbirat ili hram. A ima na početku Adisa također spomenuto, kaže ida kumte, je tako, ida kumte ila salah, kumte znači stajanje, qiyam, kada staniš. Jel se ta to kumte, qiyam, tretira da je ovdje, da mu je rekao da, znači, e, kada hoćeš da klanjaš, fe kum ila salah, kada hoćeš da klanjaš, ustani da klanjaš, nije rečeno tako. Pa se onda razređen kod toga, kako to manjaš to, ida kumte, znači kada hoćeš da klanjaš, ili kada ustaneš da klanjaš. U svakom slučaju, znači u hadisu, ako uzmemo ovdje, spominuto je kijam, koji je ruk namaza, osim ono koji nije, koji nije u mogućnosti. Pa tekbirut ili hram, koji je ruk namaza. Pa učenje Kur'ana, znači e, nešto od Kur'ana, na čemu su Hanefije, ili Fatiha, na čemu su Džumhur. Pa onda imamo ruku spominut, e, pa onda e, ispravljanje, vraćanje nakon rukua. Pa onda imamo seđdu, pa vraćanje sa seždi ispravljanje, pa imamo onda tu menine, e, smirivanje u svemu ovo što je spomenuo, tri stvari spomenuo da se smiri u namazu, to sve po, po tri mezeba su ruknovi. Fali nam još nešto ovdje. Šta nam fali? Druga sežda. Druga sežda nije spomenuta. Nije spomenuta tešehud. A u tešehud imamo samo sjedinje, a imamo i učenje tehijatu. Neki učenjac pravi između toga razgova patriotiraju uh, e, jedan rukun samo sjedinje, a drugi rukun učenje tehijata, pa onda treći rukun učenje salavata. A neki to sve u jedan rukun svrstaju. Znači, fali nam tešehud, sjedinje na tešehuda, uh, fali nam uh, salavat na poslanika, sa selem, predaje selama, Ako je druga seža, rekli smo nije spomenuti, a kijam isto ako uzme zavis kako se e, u početku hadisa ne razumije se da mu je rekao da mora, nego kada hoće da klanjaš, da kum te sala, kada ustaneš da klanjaš. Nije rečeno kum i da eretten tu sali, kada hoćeš da klanjaš, fe kum, kada hoćeš da klanjaš, ustan. Nije rečeno tako. U svakom slučaju, znači vidimo da ovdje u hadisu nisu spomenuti svi ruknovi, e, ruknovi damaza. <clears throat> Dobro. Uh, znači, ovdje možemo samo sam preletiti na brzinu na što hadis ukazuje. Znači, hadis ukazuje uh, da nije vađib Mnog, da nije vađivo ono što nije spomenuto ono hadisu, tako zaključuje hadisi, e, tako da zaključuje učenaci iz ovog hadisa, također iz ovog hadisa se računuje da je va, razumije vađib činjenja ovih radnju namazu po redoslijedu. Kako po redoslijedu? ako bi neko zamislio da neko klanja, nikad se spomni redoslijed da je da je da je rukno i valjanost namaza. Zamislio da neko kad počne klanja umjesto stoji da uči Kur'an prvo ode dvije sežde uradi. Dvije sežde onda ustani uči. Što kaže ima vezi sveća, kaže sveća uklopi to ono namaz što ima. Sam ću malo redoslijed promijeniti. Pa šta mi da neko padne na pad? Jel valja namaz? Šta je kako? Gdje ima, gdje je kod Lemije rekao da je, da je redoslijed u namazu, da je ruk namaza? kao što imamo redosljed u abdestu spomenuto po nekim učenjacima, redosljed u obavljanju abdesta je rukn valjanost, šart valjanosti abdesta. A, ne ima, niko od, od mezijeva nije spomenuo da je, da je e, redosljed klanjanja ovi radiju namazu, da je, da je šart valjanost namaza. Ovaj hadis ukazuje na to. Znači mora ići ovim redosljedom, a ne da kriješ naopako. Jer neko kaže, ja prvo kada, treći rekat, pa drugi, pa prvi tako dalje. Dobro. <clears throat> također u hadisu je došlo znači da ovo kako je klanjao ovaj ashab Halad ibn Rafija da je moj namaz nije bio valjan zbog onog što mu je pojasnio poslanik sa salem u hadisu što je griješio. Također hadis ukazuje, sa njim se dokazuje znači da džahil koji je klanjao određeno, određen način namaz, a nije ispunjavao ruknove i šartove namaza, da mu je to što je prijetilo da mu je ispravno ne mora obnoviti. Jer da, je, da nije bilo ispravno, poslanik sa salem je pojasnio njemu ono što je prije, prije toga klanjao namaza, to trebaš naklanjati. Također hadisu je došlo da, da propisanost na lijep način, na lijep način da se pojasni, da se pojasni pouči osoba koja ne zna da klanja i da se dovede u situaciju baš da ga interesuje, da ga zanima, kao što je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I da mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također hadisu došlo da mu je da mu je dodao a, druge stvari koje a, možda ova osoba nije griješila, mu je pojasnio dodatno a, da, da dostavimo druge informacije dodatno druge a, da, da bi znao jer jer ovdje mjesto a, bilo i prilika da se pojasni način klanjanja. A hadis nam također ukazuje na to da da druge stvari koje nisu spomenute ovdje u hadisu, poput toga uh, e, istif, e, e, uh, uh, istiftah, to ono što mi zovem subhanek, učenje subhane, dove, dova na početku namaza, prije učenja, ono š, uh, kod našto se učije subhane, uglavnom, da je ona i po tri mezeba, da je ona mustehab, da je izgovaranje, a uvodu bila na šetana džim, da je, da je mustehab, da je dizanje ruku mimo počet, da je dizanje ruku inače, Znači u svim mjestima, na četiri mjesta u namazu dajemo stehab. Da je vezanje ruku na oko, znači da vezanje ruka na prsima ili na, na stomaku, iznad stomaka svejedno ili na pupku ispod pupka da je to sunet. E, također radnje koje se radi na, znači radnje način odlaska na ruku znači kako će staviti na ruku ruke hoće staviti na koljena ili iznad koljena ili ispod koljena Šta je to? To je sunet, znači, nije, nije to šart, da, da nekoga, da misle, a ima ljudi koji odi, kad odi na ruku, spusti ruke ispod koljena dole. To je dugoruki ovi. A ovi kratkoruki iznad koljena stavi. Ili on što se neće plaho da nagnu, malo se ono nagnu. Jel on, jel on učinio ruku ili nije učinio ruku? Sve te načine, kako da to, to potpada pa sunet. Pa onda također ovaj, na seždi, na koji način da uradi neke radnje na seždi? Da je to potpada pa sunet čak imamo ovaj pa se na, na seždi je bilo vi znate hadis kome došlo da je e, da je poslanik rekao naređeno da čini seždu na sedam organa dijelova tijela tako znači na čelo i nos na dvije šake dva koljena i na dva da, da vrhove prsi stopala gdje je spomenuto u hadisu nije spomenuto uopšte al tako je tako da nije spomenuto šta to znači da je to sve mustehab ili da je to vađb? I spominjali smo o tome, cijeli, šta je od toga minimum, i zato su Hanefije rekli šta je kod njih, samo jedno, jedno je vađb, ostalo je mustehab, šta? Kod Hanefija samo na čelo da spustiš, ostalo možeš uzrak sve digniti. Znači, ko stoji na glavi, kod njih, <laughs> na seždije. Ovaj. Sjedinje, način sjedinja. Znači, kako će sjest? Hoće zakofrčit nogu ovako, onako, znači sve to, sve to potpada pod, znači nije spominjati ovom hadisu uopšte. Znači, potpada pod mustehabate. Ima stvari koje su došle da zabranju ti radnji neki. Načina sjedinje, tako dalje, spominjali smo te hadise. Također u hadisu je došlo jedna vrlo bitna stvar, da poslanik sada poučava uh, bitne, najbitnije stvari prema nebitnim stvarima. Kao što imamo hadis Muaz iz Žebela, kada, kada je ga poslao poslanik sada sada u Jemen, pa mu je pojasnio redoslijed prioritete u davi, u što poziva. Prvo u akidu, pa u namaz, pa onda nakon namaza ovaj, da daje se, šta? zekat, znači ima taj neki redoslijed. Znači akideski stvari, pa fiski, znači važbe, ruknove islama, rukome vjere. A ovdje imamo one bitnije stvari. Prvo se radi bitnije stvari. Ovaj, zato mi kažem, kad traži šarijesko znanje, treba čovjek prvo najbitnije znanje da uzme. A ne sad da kaže, pa što mi kaže, ne izučavam sad, kaže nešto o hlaku. Ta. Pa lijepa hlaka pa onim detaljima gore ono, na dženetu šta će biti, kako će hurije i ovo ono. Na, znači ti detalje, tu kad će poveća iman. Poveća ti iman, ali džaba ti iman kad se džahilčina. Imaš iman, a ne znaš što primjenjivati. Na, nemaš pojma, znaš, ne znaš propice vjeri. Iman ti naraste sa takvim imanom, a džehlom možeš sam belaje praviti. Znači, moraš učiti temelje vjeri, a iman sad opadne i sad naraste. Opadne, znači, naraste sa dobrim dijelima, opadne sa lošim dijelima, to, to je poznato. A kad ti džahel sa velikim imanom, samo pozovno upala imana, sam belaje praviš. Narasto mu iman, odšao tam pobacu te spiha iz mešćina. Čalčana, ne znam, propis, šta je se sve spisma. Znači, ne, tako se vjera nauči. Nije pojenta samo ljudima povećavati iman. Dobar drz, doć, pukne on od džihada, ova, umet, gori, ha, ha. Ljudi zašto, ne, ne znam, ne on pojma šta, šta rad, zna da nešto treba rad. I belaje pravi. Dobro. Dobro, završili smo ovaj hadis. Smanik Allahumma, vam ti ašadan, lajnte, sakurke, tu budike. Ha? Ja. Imamo na rast. mi ovdje nije spomenuto dizanje ruku na malo. Andalusam. Andalusam. Andalusam.